Esperanto in Brasilo cae la quindectria Boco E. Oni nescias ciom da homoi usas au pli mal pli regas la internazian lingvon, nec in la mondo, nec in Brasilo. Tamen, por havigi ideon pri la situacio de la Brasila Esperanto Movado, oni povas citi la jenae nombroin. Unue. Rilate alla nombroi de membroi in la Universala Esperanto Asocio, UEA, Brasilo estas ie la quara loco. Vidu la situacion en 2017. Germanuio, 433. Franzuio, 409. Japanuio, 350. Brasilo, 290. 2. Rilata alla nombro de alegintoi alla tri lastae ukoi, Brasilo estis ciam i la unuae lokoi. Vidu. Lilo. Centa uko. Fransuyo. Quint cent octec sep. Germanuyo. Cent octec nau. Japanuyo. Cent sestec du. Brasilo. Centec quar. Nitro sentu nuo uco pollando sentu dodec frantsuyo cent dec sept germanuyo cent dec sept slovakuyo sex dec sept yaponuyo sex dec du hungaruyo quinque uno cheхуyo kvar dec oct brazilo kvar dec cent duo uco Corea Republico, 242, quardec du, Japanuio, cent octec ses, Cinuio, cent dec quar, Franzuio, octec Germanuio, tridec ses, Brasilo, tridec quin. Trie. Alla centria universala congresso in Lisbono, iam aligis cent dec brasilanoi tiel che Brasilo es as iela dua loco, post Franzuio, du cent tridec ses, cae anto Germanuio, cent dec du, sequas Japanuio, octec nau, cae Polando, 73. tri. Datumoi de la du de quara de maio. En citio semaino ocasos la quindectria Brasila Esperanto Congreso. Boco e. La Unua estis organizita in 1907 in Rio de Janeiro. In Marto de 1906, Unifondis la Unuan Brasilan Esperanto Organizajon, la Grupon Suda Stellaro, in Campinas, en la substato San Paulo. En Junio de la Sama Jaro, estis fondita in Rio de Janeiro la Dua, nomita Brasilia Clubo Esperanto. En aprilu 1907 aperis la Brasila Revua Esperantista, quiu nomidias Brasila Esperantisto ecte septembro de 1908. Alia grava revuo estas La Lampiro, eldonata de la Esperanto Asocio de San Paulo. Dum la unua congreso fondigis la Brasila Ligo Esperantista, Bolo E, qui es nomo poste iges Brasila Esperanto Ligo, BOELO. La revuo Brasila Esperantisto estas dia oficiala organo. En presca o ciui dudec sep Brasilae substatoi, cae en la federatia districto, quie situas la cef urbo Brasilio, existas Esperanto asocioi. Il organizas, inter alie, la jenain aranjoin. Congressoi de la Esperanto Asocioi de San Paulo cae de Rio de Janeiro, Nord-Orienta Rencontigio, Centro-Occidenta Rencontigio, Bel Conferenzoi, Rencontigio de Sud Paraiba Valo. La Junularo organizas cioiare Nord-Orientan Rencontigion de la Esperantista Junularo, noviaran aranjon, novoa, ovo au nova, kai vintran aranjon, vo i no a, au vina. En Rio de Janeiro jam okazis sep Brazilai congressoi, boco e, kai en la jenai urboi po tri, juiz de fora, Belo Horizonte, San Paulo. La ciara quindectria boco e, estos la quara organizita in Curitibo, chef urbo de la suda substato Paranao. La aliae ocasis tie in 1954, 1986, cae 1997. Ciel en antaua iaroi la anaro de Beio, Brasila Esperanta Junulara Organizo, rencontigios sam loce dum bo e yoko, o Brasila Esperantista Junulara Congresso, nun la tridec oca. Brasilo estas o til granda che la tuta Europo, cae protiu havas diversan climatoin. Ie la comenzo de junio, la boco e ocasos entre la 31 de maio cae la 3 de junio, la vetero en suda Brasilo, cae do en Curitibo, cutime estas compara malvarma average dec Celsius celsiai gradoi super nul dum la tago, nau gradoi nocte, cio por brasilanoi el aliai regionoi estas suffice malvarma. Ciiare aligis gis la du de maio 201 esperantistoi alla Bocoe. Tridec quin estis anoi de la junulara organizo Beio. En la antaŭaj kongresoj la nombroj estis kvindeka en reĝaro, 222,vin1 en Manausso, ĉefurbo de la malproksima subŝtato Amazonas, 10,2, en Sorrizo, malgranda urbo en centroakcidenta regiono Centvin. la kvin3 bokoe. havos pli vastan programon ol tiui de la lasta jaroi. Dum la du tagoi estos libro servo cae gufujo tut tage. Dum unu el tiui tagoi oni donos intensivan curson de esperanto, dum la alia tago ocasos curso pri tridimensia fotografio, cun sido pri spiritismo, presento de poesia libro fare de la autorino, artae presentoi cae portugal lingua prelego pri esperanto. Cae dum TIUI du tagoi, o caso sam tempe in tri chambroi, en tute tridec prelegoi au considoi. Vidu quelcaen titoloen. Ilei, Brasila seccio. Consido pri scienz amicoi cae scienz muloi, la studu pri esperanto ki scienza temo e la linguistica vid punto facilajo kaj malfacilajo de esperanto poezio mado vojo al plej alta lingvo nivelo astrologio ĉu scienzo aŭ arto mitologio de la orexaoj feminismo nigra kaj glata movadoi, ancau estas planita meso, curado in parco, cae, ciel in ciui congressoi, artae vesperoi.